Euzubillahimineşşeytanirrahmanirrahim. Yenbagi, yenbagi en yuleme enne mümkün besriha, esriha cevahir. Cevahiriha ve aradiha ve elsamiha ve kulha ve nüfusiha eflâke ve anasırha müstenidetün ila icadil kadiril muhtar. Bilmek lazım ki alem tamamıyla ister çevre olsun, ister araz olsun, ister cisim olsun, ister akıl olsun, ister nefisler olsun, ister felek, unsur, madde olsun, ne olsa olsun tamamı Cenab-ı Hakk'ın icadına dayandırmıştır. Kadir mutlak olan, dilediğini yaratan Mevla Teala'nın icat etmesine dayandırmıştır. Yerlizi ahracaha min ketmil adem ile arsatı vücut. Allahu Teala kendi ihtiyarıyla bu alemi, bu varlığı yokluk sahasından varlık sahasına çıkarmıştır. Kema enneha muhtacetun ileyhi teala. Bu eşya nasıl ki Allah'a muhtaçtır fil vücut varlıkta, nasılsa muhtaçsa izalki hiye muhtacetun ileyhi subhanu fil beka eyza. Devam etmekte de Cenab-ı Hakk'ın icadına muhtaçtır. Varlık sahasına gelen şu alem varlıkta nasıl ki Allah muhtaç idiyse varlığının devamında da aynı şekilde Allah muhtaçtır. Benim nema Allah subhanehu vücudel esbabı vel vesaiti likaben lilvecih fiilihi. Cenab-ı Hak kendi fiilini gizlemek için, kendi fiiline bir peçe yaparak yapmak için şu eşyadanın mevcudiyetinde sebepleri ve vasıtaları ortaya koymuştur. O vasıtaları ortaya koyarak kendi fiilini gizlemiştir. Ve ceal hikmete kubaben kudreti. Hikmeti kudretine kubbe yapmıştır, örtü yapmıştır. Hikmetleri ne yapıyor? Kendi kudretini gizliyor. La belcalil esbabet delaile sübuti fiilihi. Yoksa sebepleri fiilinin sübutuna delil yapmamıştır. Ve hikmete vesiletin ila vücudi kudreti. Kudretinin varlığına da hikmeti vesile yapmamıştır. Fin bel fıtaneti zira zeka sahipleri ellezine besairum Onların basiretleri müktehiletün bi köhlü mütabatil enbiya aleyhissalatü vesselam peygamberlere tabi olmak sürmesiyle sürmelenmiş. Yani onların nuruyla bakan basiret sahibi kişiler ya'lemul bilir ki ennel esbabe ve vesaile sebepler ve vesileler elleti hiye muhtacetun fil vücudi ileyhi teala o vesile ve sebepler de varlıkta Allah'a muhtaçtır. Allah'ın var etmesine muhtaçtır. Ve la onlar için vardır sübutun ve kıyamın minhu Allahu Teala tarafından sabit edilmek ve kaymamak durum vardır ve Mevla Teala ve tekaddüs filak hakikaten Cenab-ı Hak'la beraber olmak yani Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle meydana gelmek durumundadırlar. Onlar da kendi başına gelemezler. Demek ki sebepler, hikmetler, vesileler, sebepler ve vesileler arada eşyanın e, Cenab-ı Hakk'ın fiilinin görülmesine zoruna perde olursa, oluyorlarsa da yine o vesile ve sebepler de Allahu Teala'nın kudretiyle kaimdir. Allahu Teala ile kaimdir. Allahu Teala onları var ediyor. Fil hakikati hakikatte onlar cemadatun mahzatun. Sırf donuk katı maddeler gibidirler. Kendi başına bir şey yapamazlar yani. Keyfe teessürü fi şeyin ahare misla. Bu sebepler ve vesileler kendileri gibi olan diğer şeylerde nasıl tesir etsin? Ve onu icat etsin. Ve onu meydana getirsin. Bel vera tilkel esbab. O esbabın ötesinde de o sebep ve vasıtaların ötesinde kadirun bir kadir mutlak var ki düzel ki şey'e o şeyi icat ediyor. Ve yutihil kemalatil layikate bihi. Ona uygun olan kemalatı ona veriyor. Demek ki sebepler ve vesileleri de kendi başına bir şey değildir. Sırf katı donup hareketsiz cemadattandır. Onların da ötesinde hepsini var eden Mevla Teala'nın kemalatı vardır, kudreti vardır. Ela buna bir misal veriyor şimdi. Ela tera bakmaz mısın? Ennel ukalaya akıl sahipleri iza ra'u fiilen min cemaadin masın sırf katı olan bir maddeden bir fiil görseler. Bir taş yuvarlanmış mesela. Yentekülü minhu o katı olan maddenin hareketinden zeka sahipleri intikal eder. Ee, yentekülü minhu zinhum onların zihni intikal eder. İlâ faili onun failini ve muharrikihi onu hareket ettirene. Bu taşı kim hareket ettirdi? Bu taş niye düştü? derler. Lehennüm yâlemune yakinen onlar bilir ki yakinen bilirler ki en hazel fiile şu fiil lesifi avsalati halihi o cemaat olan maddenin kapsamında, kendi kudretinde değildir. Bel verâehu failun mucidun fi fiil. Onun ötesinde o fiili mena bir mucid var. Felem yekun fiilül cemaat o katı maddenin taşın düşmesi o maddenin fiili olmadı. İndel ukala akıl sahiplerinde yukaben li veçhi fiilil fail hakiki. Hakiki failin fiilini örten bir peçe olmadı, bir örtü olmadı. Onunla plakis o katı maddenin ötesinde onu hareket ettiren kişiyi bilirler, bulurlar. Ve kâne zâlikel fiilü nazarın, nazarın ila cemadiyeti musaddirihi. Ee, o fiil, bilakis o fiil, e, o maddenin katı olması, kendisinden hareketin ortaya çıkan maddenin, o taşın katı bir, cansız bir varlık olmasına bakmakla o fiil olur. Delilen ala vücudi, vücudil fail hakiki, hakiki bir failin varlığına delil olur. O taş oradan hareketlenip düşüyorsa demek ki onun ötesinde bir hakiki fail vardır. Fekeze hazda işte aynı şekilde bu alemde böyledir. Bu alem hareket ediyorsa, ölüp dirilip yaşayıp hayat sahibi oluyorsa bunun ötesinde bunu hareketlendiren, onu var eden bir mutlak güç sahibi vardır. Öyle Teala bu işin ötesini böyle görmeye bizi muvaffak eylesin.